для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыка А што ягоная мосць князь Геранім Радзівіл са сваімі жонкамі вытвараў. Тарэзу сапегу ледь бацька вызваліў. Магдалена Чапская сама да маці збегла. Анжаліку Мянчынскую брат, рызыкуючы жыццём, выкраў. У бяспраўных істотаў свае сродкі супраціву панове. Я дасканала умею прыкідвацца, лісліваць, інтрыгаваць. Багінска невесела посміхнулася. Я буду вельмі добрай жонкай. Думаеце, я не ведаю, што мяне чакае на радзіме. <laughs> Я такі ж прысяк, няшчасная гальшка. Таго, хто ўхопіць мяне не па рангу, чакае самая вартая жалю доля. Рантіш-американец пахмурнелі, як восеньскі дзень а мой жаніх. Панна Багінская тужліва глядзела, як уздымаюцца і рушацца ў каміне вогненныя вежы. Магу спадзявацца толькі, што ён не будзе надта жорсткім і не надта хітрым і вяртацца цяпер пасля ўсяго перажытага. Багінская жно прастагнала скрозь зубы. А падарожжа хто ведае, што я была ў гэтым падарожжы, Па афіцыйнай версіі я ў готаўскім кляштары бернардынак, дарэчы, там жа дзе і пані Саламея лёднік. Там і праўда цяпер сядзіць панна паланая багінская, грахі адмольвае, толькі цемнавокае ціхмяная, як малако ў кубку. Доктар ад згадкі пра жонку прыжмурыўся як ад болю. Няўжо ваша мосць паслала заміж сябе ў кляштар тую вашую камерыстку, як яе э, ганульку? Удавана абыякава прамовіў пранціш, у якога ажно сэрца заходзілася ад безнадзейнасці гневу і тугі. Менавіта жорстка усміхнулася паланейка. Яна ж так закахалася ў вашу мосць, пан Вырвіч, толькі вамі і трызніла. Ледзь да нервовай гарачкі сябе не давяла, адмовілася між іншым ад выгаднага шлюбу. Адзін юрыст яе быў упадабаў, а я б дала варта яе становішча пасах. Але для вас, пан Вырвіч, мая бедная ганулька занадта дробная птушка, ці не так? Пранціш адвіў вочы. Ён і праўда не звяртаў асаблівай увагі на прыслугу княжны Багінскай, хоць і шляхтянкай гожай ціхмяная, але хто ж згінаецца, каб сарваць маргарытку ля кустаружаў, калі вось яна перад вачыма прыўкрасная, яркая ружаняха і калючая. Вось вас, э, пан лёднік, муж вучоны вой адважны, мах магутны, што набольш абурае, што леді Кларэнс, Э, такая нераскаяная грэшніца была альбо што э, выбірала, э, вырашала, змушала. Яна жанчына смелая, прыгожая, незалежная. Узяла вас як цацку, пакарысталася і адправіла з належнай платай. Паланейка дзёрзка чакала адказу. Лёднік памаўчаў, гледзячы ў агонь, Тені скакалі па ягоным худым твары. За сценамі білася ледяное сэрца, буры шэрань пакрыла шыбы. Гэта значыць, нехта з няшчасных бяздомных гэтай ноччу змерзне і адправіцца ў свой вялікі вечны дом. Маніць, прыкідвацца, падавацца лепшым, чым ёсць, навошта калі бура змяце ўсё, а Бог бачыць усіх. Thank you. прыкідвацца святым з цяжкасцю прагаварыў лёднік і адмаўляцца не стану мне было добра з ёй з адной з самых прыгожых жарсных незвычайных небяспечных жанчын якія трапляліся на маім шляху Напэўна, я б мог нешта прыдумаць, каб не саграшыць, не здрадзіць сваёй каханай, якая засталася дома ў палоне, але не стаў і мне было добра фантастычна а уведамленні што пякельныя пакуты і раскайванне ўсё будзе але пасля яшчэ дадавала вастрыні адчуваннем вы што думаеце я цалаваў яе думаў пра саламею былы алхімік суха засмяяўся Я ж <laughs> нармальны мужчына з усім наборам жывёльных інстынктаў. І вось калі я даведаўся, што ледзь мёртвая, ведаеце, я чуў палёгку, быццам мой грэх стаў мізарнейшым выкупіўся. Лёднік на хвілю закрыў твар далонямі са слядамі тамашоўскіх абдоймаў. Чалавек так лёгка дамаўляецца сам сабою, каб мець сілы жыць далей. І я буду жыць, колькі атрымаецца. Твая праўда, бутрым, ціха сказаў пранцішка які адчуваў дзіўную палёгку ва ўсім целе і нястрымнае жаданне выказаць што на душы. Вось ты апякуешся мною як сынам, але ж каб не прыхамаць пана багінскага, які выплаціў твой доўг, ты мог надалей заставацца маім бяспраўным слугою. Ты думаеш, я так лёгка адпусціў бы цябе на волю, Вырвіч таксама горка засмяяўся. Мне дужа падабалася, што ў мяне не маёмаснага шляхцюка, у якога нават каня не было, з'явіўся ўласны доктар. Раб, з якім я магу зрабіць усё, што хачу, хоць ён больш вучоны і мацнейшы за мяне. І я пераконваў сябе, што я... Я ж аб табе клапачуся, я добры гаспадар, Мачыма, аднойчы я ударыў бы цябе, і ты б сцярпеў, А потым Ах, я не ведаю, як бы склаўся твой і мой лёс бутрым. Ветер скавытаў за вакном, як патэнцыйны шыбенік але настолько няўдалы, што не можа нават знайсці зручнае месца, каб повеситься. Шокі гарэлі, як быццам ад лихаманкі, А свядомасць ім глілася. вось жукі гэтыя ангельцы прабурчэў пана галінскі яны разбаўляюць гарбату малаком малако вадой ром гарбатай а жарсць доўгімі размовамі няма нічога горш за размову якіх на топяцца сапраўдныя мэты і мужнасць учынкаў. Вырвіч заўважыў, што і твар пана Гервасія хваравіта гарыця ў вачах нездаровы шкляны бляск. Дамовіцца сабою лёгка. У нясвіскім кадэцкім корпусе быў звычай – Калі падчас конныя муштры хтось з нас па нязграбнасці сваёй звальваўся з каня, мусіў аддаць машталеру ўсё, што на ім ёсць: адзенне, абу так, тое, што ў кішэнях. Толькі фамільную зброю можна было пакінуць. Э, у нас альбанчыкаў не прынята было хітрыць, і ўсе учынялі як дамоўлена, І вось аднойчы з каня паваліўся я. Не таму, што кепскі вершнік, а таму, што ноччу забаляваліся, ды так, што галава была, э, як цэбар з квашанай капустай. І вось пацягнуўся я на станю. Распранаюся, нічога не шкада, Вось паса шкада, бо пас гэты шчаслівы, не тканы, а скураны, шырокі, са срэбнай бляхай. Я з ім заўсёды ў карты выйграю і дзеўку гавару. І так мне стала шкада гэтага паса, як бы ўдачу сваю аддаць, што я яго прыхаваў. Сунуў за бэлькі, пакуль ніхто не бачыў. А ўвечары за ім вярнуўся. Ай, што мне была тая дзяга? Я мог купіць воз такіх дзягаў, але... Спакусіўся, спалохаўся, што ўдача адвернецца. Тып! Праўда адвярнулася. Мяне падпільнавалі таварышы, як шарыўся за бэлькамі. Эх, сораму набраўся, дык набраўся. як так было патлумачыць, што недзеля срэбнай бляхі правілы парушыў. Тады кожны з кадэтаў альбанчыкаў пакарання павінен быў выцяць мяне той дзягай па спіне. А заўтра ўстаць не мог, але засвоіў шляхціц. Не павінен нічым даражыцца крым гонару. Як толькі звыкаеш да якой рэчы, трэба ад яе пазбаўляцца. Мой пан бацька Даніла Вырвіч, нябожчык, царства яму нябёснае, каб давесці, што не даражыцца ніякай рэччу, пазбавіў наш род маёмасці маю, пані маці звёў магілу, змрочна сказаў пранціш. Пабіўся з суседам аб заклад, хто больш тае э, сваёй маёмасці спляжыць і пораздае. Ну і выйграў. О! -о, -о, -о. «Поважаю вашага пана бацьку!» – падняў кубак амерыканец. «І вось скажыце, пане братці, – працягнуў пранціш, – чаму ў такім разе, калі пагарда да багацці і маёмасці лічыцца шляхецкай цэнотай, вы падсмеваецеся з высакародных асоб, якія той маёмасці маюць менш за вас?» «Колькі я нацярпеўся за жыццё!» А чаму пан Вырвіч не прымае ўдзелу прыдворнай каруселі, а дзе яго на арабскі конь, а дзе ягоныя слугі, а гэты дыямент адзіны, што пан мае? А я, між іншым, вяду свой рот ад князя Палямона. Панна Багінская апустила вочы. А пана Галінскі стукнув аб дубовы стол пустым кубкам. «Калі пан Кароль стане каралём?» Ён усю радавітую шляхту надзеліць шодра. Мы, паны браты ў роўнасці шляхоцкай, акрым усялякіх з патэнтамі. Шляхціц гэта вой, чалавек просты душою і адважны. Ан Кароль, калі да шляхты ў госці прыязджае, з коня сыходзіць, хай бы і ў гразь, і з кожным з дэлегацый, хто яго сустракае, абдымаецца, нават калі іх больш за сотню. Не тое, што цялок, які грэба і агульны кубак за сталом прыняць. Не люблю людзей, якія хітраць ды нешта ўтойваюць. Нешта мы гэтым вечарам нічога не ўтойваем, Задумліва прагаварыў пранцішак і адчуваў падазроную лёгкасць, аж сцены пагойдваліся. Лёднік пакруціў у руках кубак з выпітым на палову напоем, паднёс да носа, уцягнуў вогкі пах з насалодай. «Я сёння перабіраў валізу», і заўважыў, што ў некалькіх бутэлечках паменшала рэчываў. А пах таго, што налітай у гэтыя кубкі сведчыць, што дадзеная яшчэ і шчопаць парашку аднаго цікавага грыбочка, які асабліва ў спалучэнні з пэўнымі рэчывамі ўплывае на псіхіку, разнявольвае, паслабляе кантроль над гаворкай. Памятаеш, пранціш, як цябе аднойчы частавалі ў вільні, га? <laughs> Гэта падобнае, толькі слабейшае. Вырвіч рэзка паставіў кубак на стол і ўзняўся на ногі, якія былі як бы ватнымі гнеўна ўтаропіўся ў паланэйку. — Зноў ваша мосць атруты намяшалі, а ты звярнуўся да бутрыма, ты ведаў, папярэдзіць не мог. Па маіх назіраннях канцэнтрацыя рэчыва невялікая, падобныя э, падабраны інгрэдыенты э, па-майстэрску. У італійскага знаўцы вучыліся ваша моць, ветліва папытаўся лёдніку паланэйкі. Тая незмушана кіўнула. Вось і не папярэджваў. Самыя важныя сакрэты ніхто не агучыў. Вечар прабавілі цікава. Парашок у медальёне носіце? Зноў папытаўся бутрыму княжны. У большым аб'ёме гэта імгненная бязбольная трута, самі ведаеце, прафесор, паціснула плячыма паланейка. Рэч неабходная для дзяўчыну вандроўцы. О, а я люблю атруту, прагаварыў пана Галінскі. І гарэлку, і табаку, і небяспечных жанчын – На шлюбным ложе буду трымаць под падушкай кінжал. Вы можете забіць жанчыну, зацікаўлена перапытала багінская. Яна відаць усё-ткі здзівілася, што яе падступны ўчынак амерыканца не абурыў як вырвіча. А той шырока посміхнуўся і раптам падскочыў і адным рыўком падняў на выцягнутых руках фатэль з паннай багінскай тая ледзь галавой бэлькі не далася, добра столь высокая. Я хе -хе, Я магу кахаць жанчыну, Так што ёй не захочацца падсыпаць мне парашок ці настаўляць рогі. Матка верашчала, учапіўшыся ў падлакотнікі, але амерыканец урачыста пранёс яе па ўсім пакоі, толькі тады сцярожна апусціў разам з фатэлем. І калі пан Карль будзе літасцівы і падаруе мне жыццё, хоць я здабыў за морам толькі бескарысную скрынку з люстэркамі, Я паспрабую выйти яшчэ раз у кола супраць Галіяфа, пазмагацца за вас, чароўная панна. Супраць князя паца, князя багінскага. Усяе рэчы паспалітае ўсяго свету! Зірнуў на збляднелага пранціша. Ну... Но і супраць вашага даўняга прыяцеля студыёзуса. Паланейка прагаварыла сур'ёзна. Вы з панам вырвічам бачылі мяне ў мужчынскім адзенні, у гразі на саломе без пудры і памады. Вы бачылі, як я магу спраўляцца з кінжалам і атрутай, лаяцца і падманваць. Ой, <laughs> золатка маё! Гэта робіць вашу моць яшчэ каштоўней у маіх вачах. Галантна пакланіўся амерыканец. Мне не патрэбная вайсковая э, лялька, э, нават калі яна ўмее маляваць месца скарбу, пазяхнуў. Але а да труты тваёй, мая панна, так у сон хіліць, што бадай пайду у ложак. Пакуль што халдасцяцкі падміргнуў і сышоў. Апранціш зразумеў, што часам забіць чалавека вельмі лёгка. Прынамсі ён прыкончыў бы пана Гірвасія з такой насалодай, нават у спіну не пасаромеўся б загнаць кінжал. Ну што, панна трымала задавальненне ад свайго ўчынку, ціха спытаўся лёднік. Паланейка не адказала, задумліва гледзячы ў агоні, круцячы ў пальцах срэбны медальён з рэшткамі парашочку. Так гэты вечар у ангельшчыне застаўся ў памяці ліцвінаў блёкатам трызненнем і сумам. А каляды сустрэлі на караблі. І каталіцкія, і праваслаўныя. Карабель быў магутнішы, чым святая брыгіта, двухпалубны фрыгат залаты альбатрос. Усе атрымалі паасобнай каюць, а панна Багінска нават з прыслугай жаночага полу, з мяккім ложкам і люстэркам у пазалочанай раме – З чаго вынікала, што капітан быў папярэджаны, што на борт падымецца радавітая дама. Радавітая багатая настолькі, што на яе не распаўсюджваюцца прыкметы забабоны. У адрозненне ад купецкай святой брыгіты тут высакародныя пасажыры прысутнічалі часта. Зімовае мора прадказальна было неспакойным, і лёднік сядзеў у каюце, забяспечаны вынайдзенымі падчас мінулага плавання лекамі ажно па макаўку. Але стараўся не напівацца. Прымаў ромавай настойкі столь, каб не нудзіла. І пранціш, пазбаўлены прафесарскага нагляду, кейнуўся ў віры куртуазныя – Панна Паланея, відаць, вырашыла кампенсавацца за ўвесь час праведзену мужчынскай вопратцы. І цяпер у сваёй каюце зладзіла мініатюрны светскі салон, цвелячы па чарзе абодвух сваіх рыцараў, а падчас абеда ў кают-кампаніі распаўсюджвала чары і на флотскіх афіцэраў. Падобна, і прафесара Вілінскай акадэміі была б не супраць далучыць да сваёй світы – але паглядзела, як ён гайдаецца ў падвясным ложку, няшчасны, змрочны, аброслы чорнай шчэццю, прыціскаючы да сябе на палову пустую бутэльку, здыхнула з прыкрасцю і сышла. Пакуль пад нагамі не акажацца сушы, ад вялікага мага і фехтавальшчыка толку мала франціш крем за ўвершы амерыканец вывучаў крышталёвы чэрап і скрынку з люстэркамі ўздыхаў нібыта прыкідваў ці не памяняецца з паннай багінскай здабычай А панна Багінская змушала нізенькую чарнявую іспанку камерыстку рабіць сабе мудрагелістыя прычоскі і весялілася, як асуджаная на смерць. Бяда! здарылася, калі выдаўся рэдкі пагодны дзень. І ў хмарах залунала вялізная белая птушка з чорнымі крыламі. Вырвыч амерыканец стаялі на верхняй палубе ля афіцерскіх каютаў і назіралі за палётам істоты, якая нават не ўзмахвала доўгімі крыламі, яе нёс вецер, як вада рыбу, і ў гэтым адчувалася такая воля, такая сіла, якая што мімаволі хацелася паспрабаваць так жа. Кажуць, стары кароль зараз забаўляецца тым, што страляе з пісталета і кулямі, перасякае ніткі і гасіць свечкі. Трэба ж, ледь жывы, тлусты як воз, рука цвёрдая, Бязвінным галаском прамовіла паланейка, якая выдзернула са сваёй каюты захутанай у белая футрачка па апошняй лондонскай модзе. Не трэба было быць астролагам, каб прадказаць бліжэйшую будучыню. Вырвіч і Агалінскі, абы давесці ўласную трапнасць і цвёрдасць рукі, пачалі пуляць у няшчасную птушку. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.